Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Ihrom va uning ahkomlari. Ihrom ichida cheklangan ishlar. 620-savol. Ihrom bog'lagan kishi uchun cheklangan ishlar qaysilar? Javob. Ihromda cheklangan ishlar monolar. birinchi haj yoki umri uchun ekran bog'lagandan keyin chash yoki qo'ltiq tuklarini va tirnoqlarini elish ammo ixtiyorsiz tushib ketsa va yoki esida yo'q elib tashlasa hech vaqasi yo'q ikkinchi badiniga yoki ikramga ayollar kiyimlariga har qandaq atir va xushbo'roq narsalarni chechish yoki surtish uchinchi Ərlərinin kiyim şəkildə tikilgan nərslərini kiyişi, ər ayal hər qandaq kişinin qollarına kiyib kiyilişi. to'rtinchi nikohlanish yoki boshqalarning nikohini qilish 5. jinsiy munosabat o'tkazish 6. quruqliq hayvonlardan har qanday bir jonliqni o'ltirish ammo yilon chayon seriq chashqan qog'a tishlaydigan g'oljir it cho'shqa pasha qo'ng'oz va kishilarga arziyat beradigan har qanday hayvon va hasharotlarni ikrom ichida bo'lsimi o'ltirishga bo'ladi 7. boshqalar bilan jidallashish urushish tillishish va har qandoq bir gunohni sodir qilish sakkizinchi erlarning beshini ayollarning yuzini yo'gib olishi ammo ayollar yot erlar bor joydan o'tganda ulardan jamolini qochirish uchun yuzini yo'givasi bo'ladi bu cheklangan ishlar qatoriga kirmaydi cheklangan ishlarning jazosi va miqdori olti yuz yigirma birinchi savol ikromda cheklangan ishlarni qilgan kishi nima qilish kerak javob ihromda cheklangan ishlarning birasini sodir qilgan kishining ahvoli mundoq uch turlik bo'ladi birinchi ihromda cheklangan jinsiy munosabatdan boshqa ishlarning birasini sodir qilgan kishi uni bilmaganlikdan yoki unutib qolganlikdan va yoki zo'rlanganlikdan sodir qilgan bo'lsa u kechirim qilinadi gunoh bo'lmaydi jazo mukammaydi ikkinchi agar yuqorqilardan birasini ehtiyot yuzdan bilib turib qilgan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi ammo jazo keladi uchinchi agar yo'qurqilardan birasini o'zrisiz va ehtiyojsiz turib sodir qilgan bo'lsa gunohkor bo'ladi va jazo keladi olti yuz yigirma ikkinchi savol jazo miqdori qanchalik bo'ladi javob jazo miqdori mundoq uch turlik bo'ladi birinchi Ekram ichida cheklangan ishlarni sodir qilganlikning jazosi chosh yoki qo'ltiqning tuklarini elish, tirnoq elish, xushbo'y qo'llanish, qo'llarga palay kiyish, erlarning tikilgan narsa kiyishi bişini yo'gishi ayollarning sababsiz yuzini yo'gib olishi va er ayolning jinsiy havasini qo'zg'aydigan harakatlarni qilish qatorliq ishlardan birasini sodir qilgan kishi tuvandagi uch xil cazanın birini tanlaydi bir arqa orqadan yoki arı berib üç kun ro'za tutish 2. olti pekırını bir qitim qızalandırış. 3. bir qo'y qurbonlik qilib go'shtidan o'zi yemasdan makkaning puhrolariga tarqitib berish bu xil jazo dam deb ataladi ikkinchi ehrom ichida turib jinsiy munosabat o'tkazganning jazosi ehromdan chiqmay turib jinsiy munosabat o'tkazgan kishining qilgan hajjisi buziladi uni keyingi yillarda qayta qilishi lozim keladi ammo ehromdan chiqib bo'lgan bo'lsimi farz tavob bilan sayi qilishdan burun jinsiy munosabat o'tkazgan kishining hajjisi buzilmaydi faqat qurbonliqqa yaraydigan mallardan bira qo'y yoki bira o'shga qurbonlik qilish va yoki haj kunlarida 3 kun yurtiga qaytgandan keyin 7 kun jami 10 kun ro'za tutish bilan hajisi to'liqlanadi uchinchi Quruqlik hayvonlardan bira jonliqni o'ltirganning jazosi mundoq ikki turlik bo'ladi birinchi o'ltirgan narsa chorva mollarga o'xshash qimmatini bog'liq bo'ladigan narsa bo'lsa jazosi tuvandiki 3 ishning birsini qilish bilan ado topadi bir o'ltirgan narsaning qimmatiga tushloq bir mol masalan bir kiyini o'ltirib qo'ygan bo'lsa bir qo'y to'gi qushidan birini o'ltirib qo'ygan bo'lsa bir kala elib qurbonlik qilib haramdiki peqirlarga tarqitib berish ikki yoki o'ltirgan narsaning qimmatiga taom ilib makkadagi peqirlarning har biriga yarim sa bir ming olti yuz yigirma besh grammdan tarqitib berish yoki qimmatini berish uch Яке әр бір пекірға берілған таамның орныға бір күндің есаплап роз тұтыш. Шкеншісі. Өлтірген нәрсе чекеткеге оқшаш, оқшыны тапқылы болыдыған жаллық болса, төвәндіке ішкі бірні біріні қылыш лазым келеді. Бір. Өлтірген нәрсінің қымметіні есаплап, оныңғы таам, яке бұғдай еліп, мәккедікі пекірланың әр бірге ерім садын тарқытып береш, яке қымметіні береш. Ишке. yoki har bir peqirga beradigan taom o'rniga bir kundan ro'za tutish askartish jonliqni o'ltirgan kishining uzrisi qabul qilinmaydi mayli qasddan o'ltirgan bo'lsin mayli esida yo'q yoki bilmasdan o'ltirgan bo'lsin har holda uning jazosini to'laydi jinsiy munosabat o'tkazganlarmi shundoq ehrom ichida ruxsat qilingan ishlar 623 savol. Ehrom ichida ruxsat qilingan ishlar qaysilar? Javob. Ehrom ishida ruxsat qilingan ishlar tuvandikilar. Birinchi yuyinish, ikkinchi ehromni almashtirish va yoki yuyish, uchinchi puroqsiz surma tortish, to'rtinchi qo'lga soat selish, beshinchi belgi kamar yoki hamyon tikilgan bo'lsa taqash, oltinchi qo'lga uzuk selish, yettinchi boshni yoki badanning qaysi bir yerini qashlash, tatlash, uvlash. sakkizinchi xushburoqsiz normal sopullarni ishiltish Həc və ömürdə ayallığa xas əhkamlar. 627-ci sual. Həc yoki ömür qilishda ayallığa xas əhkamlar qaysılar? Cavab. Ayallığa xas əhkamlar tövəndəki işlardır. 1. Ayallar həc səfərdə eri yoki məhram tuqqununun həmrəh bolışığı ehtiyaclıqdır. 2. Ayallar ihram bağlığanda ərlərinin əksiçə tikilgan kiyimlarni kiydi. 3. Ayollar tavob va sayi qilish ishlarida bir xil Ərlərə oxşaş tavabның aldınqı üçüdə tizrək mağmaydı və Safa ilə Mərva otturusudakı iki yeşil çıraq arasında yugurmaydı. 4. Ayollar ihramdan chiqqanda beshini tushirmaydi. Balki har bir chechining uchidan bir oz miqdorni kesadi. 5. Ayollar labbaykini ovozliq o'qimaydi. 6. Ayollar Hajaral Aswadning yeniga qolgan vaqtda bormaydi. Faqat erlardan xoli bo'lgan maxsus vaqtlarda bosi bo'ladi. 7. Ayalla ehram bağlığanda ərlənin əksici beşini yöqəydi. 8. Adət görüş, həyz, ya ki boşunuş, ayallarının ehram bağlanışı üçün toskun bulanmaydı. Həc fəaliyyətinin tərtibi 625-ci sual. Həc fəaliyyəti qandaq elib verilədi? Cavab. Həc fəaliyyətləri tövəndikçi elib verilədi. 1. Zulhəcci ayının 8-ci günü tərviyə günü turğan yerimizdən ihram bağlayımız. ehrom bog'lashni to'qqizinchi kuni arafa arafatda bo'ladigan kungacha kechiktirishgan bo'ladi biroq bundoq qilish sunnatga xilof ish ehrom bog'lashdan avval g'usl qilamiz va imkoniyatimiz bo'lsa badanimizga xushbo'y buyumlarni chachimiz andin ey olloh haj qilish uchun hozir bo'ldim deb niyat qilib ehromliqni kiyamiz ikkinchi andin minoga chiqamiz minoda peshin asr shom va xuftan namozlarini o'z vaqtida o'qiymiz faqat peshin asr va xuftan namozlarining farzlarini qasri to'rt rakatni ikki rakat qilib o'qiymiz ammo shom aslidagisi bo'yicha uch rakat qilib o'qiladi chunki uch rakatlik namoz qasr qilinmaydi uchinchi zulhajjining 9. kuni kun chiqqandan keyin arafatga qarab yuramiz arafatga yetib borganda arafat chegarasining ichiga to'liq kirib bo'lgan yoki bo'lmaganligimizni aniq bilishimiz lozim chunki arafatning chegarasining sirtida turgan kishining qilgan hajjisi qabul qilinmaydi chunki bunday kishi Arafat turgan bo'lmaydi to'rtinchi arafatda qur'on tilovat qilish duo takbir allohni ulug'lash tasbih, allohni pok deb ta'riflash tahlil allohning yagona ekanligini aytish va istighfor gunohlarga tavba qilib allohdan kechirim so'rash qatorliq ibodatlar bilan ko'p mashg'ul bo'lamiz beshinchi arafatni peshin bilan asrni peshin vaqtida ikki rakatdan qilib bir azon ikki takbir bilan jamoat bo'lib orqa orqadan bir vaqtda o'qiymiz oltinchi quyosh botgandan keyin tamkinlik bilan yugurmasdan talbiya o'qigan holda muzdalifaga qarab yo'l olamiz yo'lda yurganda boshqalarga ozor beradigan ularni qistab qo'yadigan putlarga dastlab qo'yadigan ishlardan saqlanishimiz lozim chunki bularning hammasi ibodat ibodat boshqalarga ozor berish bilan qilinmaydi yettinchi muzdalifaga yetib borgandan keyin shom bilan xubdan namozlarini bir azon ikki takbir bilan jamoat bo'lib orqa orqadan bir vaqtda o'qiymiz xubdan qasr qilinib ikki rakat o'qiladi ammo sham to'liq o'qiladi sakkizinchi muzdalifada bir qancha minut bo'lsimi turish bilan vojib ado bo'ladi biroq adisi quyosh to'liq chiqib bo'g'ichilik muzdalifada qo'nish sunnatdir bu bir kechilik qo'nish jarayonida duo va boshqa ibodatlar bilan ko'p mashg'ul bo'lamiz shaytonga otilgan toshlarni muzdalifada yig'ishga bo'lgandek qaysi bir joydan yig'ishmi joizdir ojiz yashangan ayollar bilan balalarning muzdalifada kechining yarmiga qadar qo'nib ketib qolishga ruxsat bordir to'qqizinchi zulhajjining o'ninchi kuni hit kuni quyosh ko'tarilgandan keyin minoga qarab talbiya o'qigan oldi yo'lga chiqamiz minoga yetib kelgandan keyin cho'ng shayton uchun nishoni qilingan joyga berib talbiyani to'xtatamiz va shaytonga yetti tal tosh otamiz har bir toshni otganda allohu akbar deb takbir aytamiz o'ninchi shaytonga tosh yetib bo'lgandan keyin qurbonlik qilamiz qurbonliqning go'shtidan o'zimizmi yesak bo'ladi qolganlarini peqirlarga tarqitib beramiz o'n birinchi qurbonliqni qilib bo'lgandan keyin chechimizni tushiramiz yoki qisqartimiz chochni tushirish qisqartishdan afzaldir ammo ayollar har bir chechining uchidan bir santimetr miqdorda kesib shundan keyin ehromdan chiqib odatki kiyimlarimizni kiyamiz ehromdan chiqqandan keyin ehrom ichida ma'ni qilingan ishlardan jinsiy munosabat o'tkazishdan boshqa hammasini qilishga bo'ladi o'n ikkinchi ikromdan chiqib bo'lgandan keyin makkaga qarab yo'l olamiz masjidi haramga yetib kelganda kabini tavob qilamiz bu tavob tavob ifoda farz tavob deb ataladi tavobdan keyin imkoniyat bo'lsa maqomi ibrohimning orqasiga o'tib ikki rakat namoz o'qiymiz agar haram qistalong'i bo'lsa bu namozni haramning qaysi bir yerda turib o'qisak bo'laveradi balki bunda qilish o'zimizning salomatligi va boshqalarningmi ozorga uchirmasligi uchun eng afzaldir ondan safo bilan marvani sayi qilamiz haj tamattu qilganlar yoki tavob qudum haramga qadam besish tavobini qilmaganlarning sayini shu kuni ya'ni hitning birinchi kuni vaqtida qilishi lozim ammo haj qiron yoki haj ifrat qilganlarning safo bilan marva orasida sayi qilish ishini keyingi kunlargacha kechiktirishi joizdir o'n uchinchi haramda tavob bilan sayini tugutib bo'lgandan keyin shu kuni minoga qaytamiz va minoda zulhajjining 11 12 o'n ikkinchi va 13 uchinchi kechalari qo'nimiz bu kunlar tashrih kunlari deb ataladi ish oldirash bo'lganlar ikki kecha qo'niblar 12 ikkinchi kuni kun peshindan avval qaytib ketsimi bo'ladi ammo minoda uch kecha qo'nish afzaldir 14 Minada 3 kun qo'nish jarayonida peshin, asr va xubdan namozlarining farzlarini qasr qilib, o'z vaqtlarida o'qiymiz. Har kuni 3 shaytonning har biriga 7 taldan tosh otamiz. Bu kunlardagi tosh etish kichik shaytondan boshlanib, cho'ng shaytonda oxirlashadi. 3 shaytonning har biriga tosh etishda Allohu akbar deb aytiladi. Birinchi va ikkinchi shaytonga tosh etilib bo'lgandan keyin imkoniyat bo'lsa qibliga oldimizni qilib, qo'limizni ko'tarib duo qilib turamiz. ammo cho'ng shaytonga tosh otganda har bir tosh bilan takbir etib to'xtamasdan qaytib ketamiz shuning bilan haj faoliyati tamomlangan bo'ladi hojilar yurtiga qaytishdan ilgari vido tavb qilib aram bilan xo'shlashadi umr faoliyatining tartibi olti yuz yigirma oltinchi savol umr qandoq ibodat javob umr baytullohni ziyorat qilish degan ma'noda bo'lib umr qilish sunnatdir Ömrünü yılının qaysi bir oyları va kunlarda qilishga bo'ladi. 627-ci sual. Ömür qanda qılınıdı? Cevab. Ömür tövəndikirə qılınıdı. 1. Ömür qılışını niyyət qılıb ihram bağlaş. 2. Kəbini 7 qittim tavab qılış. 3. сафа bilən Mərvəni 7 qittim səyi qılış. 4. Axırda çaşını düşürüb yoki qisqartib ihramdan chiqish. Ömür faoliyatining təfsiloti tövəndikcə. birinchi ehrom bog'lab masjidi haramga yetib kelgandan keyin uningga o'ng putimiz bilan kiramiz kirishda bismillahi rohmanir rohim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ya'ni noiti mehr shafqatlik allohning nomi bilan boshlayman hamda sana olamlarning parvardigori alloh xosdir payg'ambar alayhissalomga durud va salomlar bo'lsin ey alloh gunohlarimni mag'firat qilgin va menga rahmat eshiklarini ochqin degan duoni o'qiymiz bu jimi masjidlarga kirishda o'qiladigan duo ikkinchi kabaga yetib kelganda tavob qilishni boshlaymiz tavobni ajrol asvadning udulidan allohu akbar deb boshlaymiz haram qistilonga bo'lmagan ahvolda ajrol asvadni so'yishga boramiz odam ko'p qistaloңғы vaqtlarda yiroqdan qo'l ishorati qilib salom beramiz bundoq qilish afzaldir yetti qitimliq tavobni ya'ni hajril asvadning udulg'i kelganda oxirlashtiramiz tavobning oldingi uchida tezroq mog'amiz keyingi to'rtida tamkinlik bilan mog'amiz tavobda o'ng qo'limizni ikromning sirtiga chiqarib qo'yib o'ng mirimizni ochiq tutamiz butun tavob jarayonida duoni ko'p qilamiz barliq gunohlar uchun alloh taolodan mag'firat tilaymiz Tavabda o'qish uchun maxsus duo belgilangan emas. Har kim o'zi bilgancha, xolisi o'z tilida, xolisi arab tilida duo qilsa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom buni duanı o'qigan. Ey Parvardigorim, menga bergan rizqing bilan menga qanoat ato qilgin. Rizqimni menga barkat bergin. Qo'limdan ketib qilib, qayta erishishim mumkin bo'lmaydigan ishlar va narsalarning o'rnini menga yaxshilik ato qilish bilan to'ldirib bergin. 3. rukuni yamani kabaning janub tarafidagi ajrul asvadga qarab turadigan bo'ling imkoniyat bo'lsa bismillahi vallohu akbar deb o'ng qo'limiz bilan uni silaymiz va rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar parvardigorimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin oxiratdami yaxshilik ato qilgin bizni do'zax azobidan saqlag'in degan duoni o'qiymiz to'rtinchi tavob oxirlashgandan keyin o'ng qo'limizni ehromning ichiga tiqib o'ng mirimizni ehrom bilan yugaymiz Ondan imkoniyat bo'lsa, maqomi Ibrohimning orqasida haram qistaloqliq bo'lsa, haramning qaysi bir yerda turib ikki rakat namoz o'qiymiz. Ammo maqomi Ibrohimning orqasini qistaloqli qilib turib olish yaxshi emas va boshqalarga azor bo'ladi. 5. Ondan Zamzam suyidan qongacha ichimiz. payg'ambar alayhissalom shundoq qilgan va mundoq degan zamzam suvi nima uchun ichilgan bo'lsa shuning uchundir ya'ni sen uni shifoliq talab qilib issang alloh sana shifoliq ato qiladi qo'risqoni to'yg'izish uchun issang alloh seni to'yg'izadi ussizlikdan issang alloh seni ussizliqingni kesadi uni jibril alayhissalom qazgan u ismoil alayhissalomga ichirilgan oltinchi Ondan Safa tarafga qarab yo'l olamiz va safoga kelganda inna safa val marvata min shairollohi ya'ni safa bilan marva haqiqatan allohning dinining alomatlaridandir degan oyatni o'qiymiz andin qibliga qarab turib muni duoni o'qiymiz لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك hamdu الحمد huwa ala kulli shay'in qodir لا إله إلا الله وحده أنجز وحده وتسر بعده وحزم الأحزاب وحده يعني بر الله تنباشق حقيقي إله يختر ونون هيت شريك يختر Padişahlıq və həmd sanalar onunğa xasdır. O hər nərsəyə qadirdir. Bir Allahdan başqa həqiqi məbud yoxdur. Allah vədisini əməlgə aşırdı. Bəndisi Muhammed əleyhissalamğa mədət bədi. ittifoqdosh dushmanlarni o'zi yolg'iz mag'lub qildi Ondan Safadan Marva tarafga qarab yuramiz. Sahi Safadan boshlanib, Marvada oxirlashadi. 7-chi Safa bilan Marva orasidagi ikki yashil chiroqning o'ttirsida erlar qadimini tiziltidi, ammo ayollar odatdagidek ma'od. 8-chi Safa bilan Marva orasida sayi qilish jarayonidimi zikr, tasbih, takbirlarni ko'p o'qiymiz va duoni ko'p qilamiz. 9-chi safa bilan marva orasida sayi qilish faoliyatini tora solda qilsimi bo'ladi shuningdek ayollar tavobdan keyin hayzdor bo'lib qolgan taqdirda safa bilan marvani sayi qilivasi bo'ladi chunki bu faoliyat uchun tahorat shart emas o'ninchi safa bilan marva orasidagi sayini tugitib bo'lgandan keyin chechimizni tushirib va qisqartib ekromdan chiqamiz chashni qisqartishdan tushirish afzaldir ammo haj yiqinlashib qolgan kunlarda bo'lsa tushirishdan qisqartish afzaldir chunki haj kunlarida tushirish eng afzal shuning bilan umr faoliyati oxirlashgan bo'ladi umr faoliyatini yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha ado qilgan odam umr qilishning butun farz vojib va sunnat amallarining hammasini to'liq o'rinlagan bo'ladi qurbonliqqa munosabatlik masalalar qurbonliqning turlari 628 yigirma sakkizinchi dinimizda qancha turli qurbonliq bor javob dinimizda olti turli qurbonliq bor Ular monola. birinchi hojilarning haj faoliyati ichida qiladigan qurbonliqi bo'lib uhdiya deb ataladi Bu xil qurbonliq hojilardan haj təməttu yoki haj qılan qilganlarga vojib bo'ladi ammo haj ifrat qilg'uvchilarga qurbonlik qilish vojib emas. ikkinchi haj yoki umr qilganlarning ikrom ichida o'tkazgan xatoliqlari səbəblik belgilendiğin kurbanlık bo'lib dam deb ataladi Üçüncü, qurbonit kunlarda qolunda bar kişilər qılıdığan qurbanlıq. 4 alloh yo'lida yolunda atıb bo'lib uni o'rindash onu orundaş vacibdir. 5-ci. Yeni doğulğan bala üçün kesildiğin qurbanlıq olub, əqiqə deyə atılır. Oğul buvaq 2 qoy, qiz buvaq uchun 1 qoy bo'g'izlab peqirlarga tarqitib berish yoki ularga ziyafət berish sunnatdir payg'ambar alayhissalom shundoq qilishga buyurgan imom termiziy rivoyat oltinchi savob tepish niyati bilan kesildigan nafla ixtiyori qurbonliq qurbonlik qilindigan mollar va ularning supti olti yuz yigirma to'qqizinchi savol qurbonlik qilinadigan mollar qaysilar javob qurbonlik qilindigan mollar qo'y o'chka kala va to'ga 630 savol qurbonlik mollarning yosh va sifat o'lchimi qandoq Cevap. qurbonliq mallarının yaş va sifat ölçümü tuvanligicha 1. qurbonlik qiladigan mallarının ko'rliq to'kurliq va qattiq urilganlik qatorliq har qandaq bir ayb nuqsondan sog' salomat bo'lishi uchinchi qurbonlik qiladigan mollardan qo'yning 6 oylikdan cho'ng o'shkining 1 yoshdan ашқан, kalining 2 yoshni tugatgan va to'gining 5 yoshdan ашқан bo'lishi шарт qilinadi 631 savol. Qurbonlik qilinadigan hayvonlar qancha kishiga kifoya qiladi? Javob. Bir qo'y yoki bir o'shki bir odam uchun kifoya qiladi. Bir kala yoki bir to'yga 7 odam uchun kifoya qiladi. Ya'ni 7 kishi birlashib bir to'yga yoki bir kala qurbonlik qilsa, ular qurbonlik qilgan hisoblanadi. 632 savol. Qurbonlikqa yaramaydigan o'zirlik mollar qaysilar? Javob. O'zidagi ayib nuqsonlar sabablik qurbonlik qilishga yaramaydigan mollar tuvandikilar birinchi kasal yoki yuqumlangan hayvon chunki bundaq hayvonning go'shti insonning tan sog'liqiga ziyonli bo'lganligi sababli qurbonlikqa yaramaydi ikkinchi bir yoki ikkili ko'zi ko'r bo'lib qolgan hayvon uchinchi quloq yoki quyruqining yermidan ko'pragi kesib etilgan hayvon to'rtinchi o'ri turolmaydigan holatdagi to'kir hayvon beshinchi quloqsiz yoki quyruqsiz tug'ilgan hayvon 6. Çişlərinin köpürəyi düşüb getgən hayvan. 7. Qatıq oruq hayvan. 8. Müngüzlərdən biri, yaki işkilisi tüvüdün kesilgən hayvan. 633. sual. Qandaq özürlük hayvanla qurballıqı yaraydı? Cevab. Tövendikidek özürlər ba hayvanlarını qurballıq qılışqı boludu. 1. Aqsab mansımı özü sax boğan hayvan. 2. tug'ilishidan mungizsiz bo'lgan yoki mungizining ozroq qismi sungan hayvon uchinchi quloqlari teshilgan hayvon to'rtinchi tishlarining yerimidan ko'p qismi sog' bo'lgan hayvon beshinchi pichib etilgan hayvon qurbonliqning go'shiga munosibatli masalalar olti yuz o'ttiz to'rtinchi savol qurbonliqning go'shini qanday qilish kerak javob qurbonliqning go'shi mundoq bir taraf qilinadi birinchi haj yoki umrga ehrom bog'lagan kishining ikramda o'tkazgan xatoligi sabablik uningga yuklangan qurbonliq damning go'shidan o'zi va oilasidagilar yemasdan hammasini makkaning peqirlariga taqitib berish ikkinchi alloh yo'lida qurbonlik qilishni otayotganlik sababidan qilingan qurbonliqning go'shini qurbonlik qilg'uvchining o'zi va oilasidagilarning yeyish masalasida islom o'limolari ixtiloflashgan bo'lib ba'zisi yeyishga bo'ladi desa ba'zisi bo'lmaydi chunki u peqirlarning haqqi degan yeyishni to'squvchilarning rayi beqirlarning manfaati uchun foydaliq va ehtiyotliq hukm ammo yesa bo'ladi deguvchilarning rayida kangchilik ko'zda tutilgan shunga qurbonlik qilg'uvchi agar peqir bo'lsa qurbonliqning go'shtidan yesa bo'ladi uchinchi qurbon etiki qurbonliq hojilarning haj faoliyati jarayonida qiladigan qurbonliqi uhdiya aqiqa va ixtiyori qurbonliqlarning go'shini uchga bo'lib bir bölükini peqirlarga sədiqi o'rinda tarqitib berish yana bir bölükini tukalla, qo'shnilar va do'stlarga garchi ular boy bosumu, hadya qilish Üçüncü bölükini oilasida yeş tavsiya qilinadi agar qurbonlik qilgan odam kambag'al bo'lib atrofidagilarning hammasi boy bo'lsa qurbonlik qilgan melning melinin hammasini o'z oilasida ailesi bo'ladi isimi va gunohga munosabatli savol javoblar sual yuz 635. beshinchi savol savob degan nima javob savob arabcha so'z bo'lib tortuq inom degan ma'nini ifodalasa islom shariatida alloh taolo buyurgan ishlarni qilganlarga allohning beradigan mukofotidir olti yuz o'ttiz oltinchi savol islom dinida savob tushunchisi qandaq javob islom dinida savob tushunchisi qisqacha mundoq alloh taoloni tunib insonlarning yoritilishida g'oya qilingan alloh taologa bandichilik qilish burchini o'rindash va insonlik sha'niga uyg'un shaklda hayot kechirishga o'xshash alloh taolo buyurgan ishlar savobli ishlar bo'lib hisoblanadi olti yuz o'ttiz yettinchi savol savob bo'ladigan ishlarning mukofoti nima javob savob bo'ladigan ishlarni qilishning mukofoti dunyoda huzurliq va xotirjam hayot kechirish oxiratda jannatga erishishdir Savoblik ishlarning turlari. 638-savol. Islom dinida savob deyilgan ishlarning turlari qaysilar? Javob. Dinimizda savob deyilgan ishlarning turlari tuvandikilar. 1. Iymon etib e'tiqod qilishga buyurilgan islom aqidalariga yurakdan ishonish. 2. Dinimizda buyurilgan farz, vojib amallarni to'liq o'rindash. 3. Payg'ambarimizning sunnatlarini kuchining yetishicha o'rindash. 4. Allah haram qılğan işlərdən yıraq duruş. 5. İslam əxlaqı bilan zinnətliniş və hər işdə əxlaq fəzilətlik buluş. 639-cu sual. Savabı ən köp və uluq əməl qaysı? Cavab. Savabı ən köp, ən uluq əməl təvhid olub. Təvhid bütün ibadətlərin cəvhiridir. Təvhidsiz qılınğan əməl ibadətlər Allahın dərgahında qətti qəbul olmaydı. 640-cı sual. tavhid degan nima javob tavhid allohning ва бир bir чин chin e'tiqod ва va амал amal ibodatlarni uningga xos qilish demakdir savob bo'ladigan ishlar 641 savol islom dinida savob bo'ladigan ishlar qisqacha qaysilar javob islom dinida savob sanaladigan ishlarning muhimroqi qisqacha munolar birinchi sog'lom aqida va e'tiqodga ega bo'lish ikkinchi Күнді бәш вақ намазны шәриәт көрсетілген шекілді ада қылыш. Үшінші, Рамзан ейді бір ай роз тұтыш. Төртінші, pul molning zakitini to'liq ayirish beshinchi qudrati yassa umri ichida bir qatim haj qilish oltinchi payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini o'rindash uning yo'liga izchil agishish yettinchi dinni vatanni va musulmonlarni qo'g'dash uchun alloh yo'lida jihod qilish sakkizinchi Her kişiye İslami güzel ahlak dairesi de muamele kılış. 9. Kur'an-ı Kerim'nin savabını közlep, tecvid kaidelerine rüayı kılıp okuş. 10. Allah bergen nimetlerine şükür kılış ve onun şükranısını ada kılış. 11. Beşiği kelgen bala qaza ve musibetler üçün savur kılıp Allah'tan savab kütüş. 12. Allah'ın azabından korkuş ve rahmetinden ümit kılış bilen yaşaş. 13. allohni har vaqt yod etish butun ishlarni alloh roziligi uchun qilish 14. gunohlarga tavba qilish 15. qalbida birovga o'chlik dushmanlik ko'rinmaslikka o'xshash nachar illatlarga o'rin bermaslik 16. ota onaning xizmatini qitirqinib ixlos bilan qilish urug' tuqqanlarni yo'qlab turish va ulardan moddiy va ma'naviy yordamlarni oymaslik 17. qo'shnilarga xizmatdoshlarga do'stlarga manfaatlik bo'lish ularni ziyonga uchratmaslik o'n sakkizinchi din va insonlarga foydali ishlarni qilish va bundoq ishlarga yordam berish o'n to'qqizinchi din va dunyolikqa munosabatli masalalar ustida bilim elish kitob o'qish yigirmanchi o'zi o'rgangan to'g'ri va foydali bilimlarni turmushda amiliylashtirish va boshqalarga bildirish yigirma birinchi cho'nglarga hurmat qilish kichiklarni asrash yigirma ikkinchi dunyo va oxiratlik har qandoq bir ishni ixlos bilan qaytir qilish yigirma uchinchi o'limni bir minutmi esidan chiqarmaslik va uningga har zamon tayyorlik ko'rish gunoh va uning turlari olti yuz qirq ikkinchi savol gunoh degan nima javob gunoh olloh to'sig'an ishlardir masalan haroq ichish yolg'on so'zlashga o'xshash 643 savol Islom dinida gunoh tushunchasi qandoq? Javob: islom dinida gunoh tushunchisi qisqacha mundoq insonlarning yoritilish g'oyasiga munosib kelmagan insonlik sha'niga layık gelmeyen ve insonning dünya ve ahiretlik için ziyallık boğallığı sebeplik Allah taolo tozkan ishlar günah hesaplanır. 644 sual savol islom dinida gunoh sanaladigan ishlarning turlari qisqacha qaysilar javob islom dinida gunoh sanaladigan ishlarning turlari ko'p qisqacha aytganda munolar Birinci islomning asosiy aqidalariga ishonmaslik yoki shak keltirish ikkinchi farz va vojib amallarni tark etish uchinchi harom qilingan ishlarni qilish va harom narsalarni iste'mol qilish to'rtinchi islomiy axloqqa uyg'un kelmaydigan nachar qiliqlarga odatlanish olti yuz qirq beshinchi savol eng chong gunoh qaysi javob eng chong gunoh allohga sherik keltirish olti yuz qirq oltinchi savol sherik degan nima javob sherik e'tiqod amal ibodatlar va duolarda allohga boshqa narsani sherik qilib qo'shish deganlikdir masalan atalmish avliyolardan yoki mozordikilardan bir narsa so'rg'onga o'xshash sherik tavhidning aksidir gunoh sanalgan ishlar 647 savol islom dinida gunoh sanalgan ishlar qisqacha qaysilar javob islom dinida gunoh sanalgan ishlar qisqacha munolar birinchi e'tiqod masalalarida xato fikr va ozg'un iqimlarni qabul qilish ikkinchi farz vojib bo'lgan ibodatlarni tark etish uchinchi noq odam o'ltirish o'zini o'ltirib olish to'rtinchi ota onani qoqshitish urug' tuqqanlar orasida sil rayim qilishni tark etish beshinchi zino qilish qimor o'ynash aroq ichish oq chekish oltinchi yolg'on so'zlash g'ayvat qilish birovga qora kishilarga laqam qo'yish ularni haqorat qilish va masxir qilish yettinchi harom yeyish yetimning haqqiga qo'l uzitish o'sim bilan muomala qilish go'shi yeyilmaydigan hayvonning go'shini yeyish o'g'irlik qilish pari yeyish aldamchilik qilish insonlarga va hayvonlarga ozor berish sakkizinchi sehr qilish yoki qildirish fol silish yoki soldirish xurofotlarga ishinish to'qqizinchi Allah'ın rəhmətindən və məğfirətindən ümid tutuş. 10. Könlünü yaman tuyğu və yaman fikirlər bilan tolduruş. 11. Dinğa, vətiniga və xalqiga xiyanət qilish. 12. İslami ənənələri və İslami kiyinişlərini çətkə qiqiş yoki məsxir qilish. 13. Ayasız filmlər və sürətli jurnallarga qaraş, əxlaqını buzadigan naqşa, musiqiləri anlash. namahramlarga tikilib qarash 14. harom kasb bilan shug'ullanish yuqorqilarning hammasi shariat istilohi bo'yicha aytganda haromdir